mu da warhaka sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da su a cikin wani ci gaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin mai suna wata suka mun tsaya a inda mu mujiji ya dawo daga gombe da iske matar tasa tana cikin wani hali inda ya tambaye ta ta kasa gaya miki har wata ta kasa ta fita su je yawon sabatawa ni maryam sa'idu jibril nake cewa ko ku biyo mu domin ku wadda za ta kaya suka je suka yi wa gwagwa sallamar cewa ba su anguwa ta jiyo su tace daddaren nan ku kuwa ina za ku je yace za mu zo kan gidan su babba ne za ta yi muku sallama gobe idan zan wuce za mu tafi tare gobe ta ce awu za ka tafi da ita gobe ba baka gaya min ba sai in jira kan da inda za ku je lalle mu ji a dabi'u ka sai canza yace ki ka koyi gogo da ban da tafiya da ita ba hajiya ta ta damu baka ganta ba kwana biyu da zan zo Ta ce in zo musu da ita ni ma na manta shi ne ɗazu ta yi mini waya take tuna nini. kin ga ai abin da za ta ce tana so in kasa yi mata ko sai za ki ce ban kauta ba ce alfa ba ka da iya kare kanka wannan hujja ta shiga shi kenan ko kun dawo gidan su ya fara kaita da matar da bata je ba tana ta yi mata nati za ta je don tana kewar innarsa da kannan nata amma ya dinga kare zancen sai yau da niyya don kanta bata san da ta samu walwala yi mata haka ba dan ya san za ta samu ta ga innarsa da ɗan uwanta, da babanta da take ta marmarin son ganinsa tana biya bayanta suka yi sallama suka shiga gidansu a gaban gida suka iska matan gidan ta bi su ta gaisa su nan ta bar suna ta gaisuwa ta wuce ɗakin su a gado ta iska innan ta ta a kwance sallama kawai ta yi ta ita kanta tana tambayar ta dan so innan mun nan a gado ba don ka za ba bacci bane haka da wuri sai yunkura ta shi zaune tana cewa lafiya ta kallon gajiya ce kawai na yau na yi ayyuka da yawa daga ina ce da daren nan tafi daga gida mutane da yawa mujib ne ga yana shigowa tana cikin ɗakin innan ne suka ji sallamar ta daga falo suka fito da na ga da innan ta amsa su da sakin fuska ta ce a ce baka koma ba ya ce eh ban koma ba sai gobe tare da muni ba za mu tafi shi yasa na ce bari mu zo ta yi muku sallama ta ce gogon ta ku ta yarda ka je da ita ne ya ce eh ta yarda ma matan Hajiya suka damu in zo musu da ita sai ta kwana biyu bata jira, ba ta sama tare za mu dawo tace Ko, Allah ya kiyaye hanya don Allah a gaisa mana da shi idan an ji to za su ji insha Allah tun da ni jira sannan ya ce Mustafa ya koma ne kuma ta ce shi ma na ji ko gobe zan koma yanzu ne ya fita ina jin yana ɗakin sa mutum ke yake yace bari in je in in bai kike ba Wana fita sai ya ta barke tsakanin uwa da 'yarta. cikin ruwan nasu ne muni ba ta labarta wa inna ta su irin gorin rashin haihuwar da gobe ke yi mata da abin da ya faru yau da safe da aka zo aka ce mata wata da aka yi auren ta a bayan nasu ta haihu na ta girgiza kai ta sai so nawa zan gaya miki ki da damuwa da surutan ɓatanci irin na gogonku kuma so nawa nake miki na nasiha kan cewa ki dauki hakuri da ƙaddarar da ta sauka a kanki ta rashin haihuwa ki fa duk abin da kika ga mutum ya samu a duniyar nan arzikin kuɗi ko arzikin 'ya'ya to Allah ne ya nufa zai samu idan kuma dole ta ka samu ba to duk duniyar nan babu wanda ya isa ya baka sannan idan Allah ya baka to babu mai hana kana ka wannan abin da ya baka sannan ki kawo zuciyarki haƙuri da dangana ki ta addu'a idan ka samu haihuwarki shine alkhairi a gare ki to Allah ya ba ki ikon jarabawar da Allah ya yi miki idan kuma ta garabo za ki haihu to Allah ya ba ki masu albarka in banda abin mutum shi ne sama akan garan balle gari ya waye kuma haihuwar nan aga ce za ki ba kanki ba inda ke za ki ba kanki da ki mutum ba kanki ko dan gorin da gogon ki take miki kira damuwa a ranki ki gaba da walwalar ki in ba haka ba ki zo ki dawo kanki ciwon damuwa babu gara babu dalili inda sabo ma ai ya kamata a ce kin saba da ire waɗannan halayen na gogon ke zuwa kai bare ya fi ba ta yi min ba da na halayen ta na nama na to ki ci gaba da haƙuri da zama da ita wani rana zai zama labari aka dai nan su sai ta mata na nasihohi da misalai na mata masu haƙuri da kuma irin ribar da suka samu a dalilin haƙurinsu har mutum suka shigo tare da Mustapha daga nan har gidan Abda Fatima suka je daga nan ta roƙe shi da kai ta gidan kakansu wato mahaifiyar su Inarsa wadda ke san aroga ya dube ta yace da dare ne za ki ta musu gadaji sai kike kafin samarin ki na ruwa? sai ya yanke ƙofa ɗaya ko don haushi na da kike jina aure musu budurwa sai murmushi su ce wa sai maka ina da samari a rugar nan ni an gaya maka ina kula samari ne yana ɗaya da abiya ce a dai ba ka za cikin rashin ta ta karkata ɗin ɗinsa zuwa ya karkata mashin ɗinsa zuwa rubar su dubbi mashin ɗin abokin sa ne haka da suka tuflara a wannan ranar kuma suka samu lada kasancewar wanda ya sada zumunci Allah zai sada su da rahamarsa to ubangiji Allah ka sada mu da rahamarsa duniya da lahira shekaru uku da watanni kenan da auren su ne ba cikin waɗannan shekarun abubuwa da dama sun faru na farin ciki da na bakin ciki na farin cikin da ya same su shine kammalawar karatun su dukkan su ita ta gama karatun ta na sakandare kuma har sakamako ya fito ta samu mafi kyawun sakamako har ta gane jarabawar jam shi ma ta sami kan inda ake so yanzu ku ya ci wanda shi a jami'ar Gombe take yi inda mijinta yayi sai na gaske kafere shi kuma nasa shi kuma nasa abin farin ciki ya kammala bautar kasar shi da Yusuf wani aminin Alhaji ya samu musu aiki a mabambantan gurare kowa cikin su ya fara aikin sa sannan za ka ta fara na haɗaka shi da Yusuf da suka bude na sayar da zannuwa atamfofi da lesuna da sajja a babbar kasuwar Gombe a wannan lokacin duk sun mallaki motoci shi mujiba har ya kammala kirarren gidansa a nan Gombe a unguwar Buhari Estate a yanzu haka malam nake ba ku wannan labari ina shirye-shiryen dawo da muni ne inda za ta fara karatunta a Gombe Idan ma babban tana ta ga musu tsarko ne da tuni sun tare a duk bakin ciki kuma da ke damun su yana cin fitowa a a kuma baya wuce irin gori da zuwa kullun da gwaggon ta saka muni ba a gaba da su na rashin haihuwa babu abin da ya fita da wa muni ba hankali irin wai lalle na sai mu ji duwa ƙara aure tunda yana da arzikin da zai iya azama ta hudu ma ba biyu ba shi yasa ta dage dole sai ya aure soyayya ba yar aminiyarsa Hajiya Harira dan yanzu ma ya kamata a yi auren sa a cewar Hajiya Harira tunda yana da abin hannunsa sai ba wa tata na san kuwa ko an yi auren ba wata tsiya zai tsina na mata ba tunda karatu yake yi ita ma karatun take yi yanzu kuwa ta gama shima kuma ya gama nata An rasa sanu aiki sannan ga taurari da yake hadawa a baki yana tsotsa aikin gwamnati da kasuwanci shi yasa farada arzikin ta ya bunƙasa ko wata da yake hawa idan ka kalla ka san ruwan arziki ya kofa a gidansa wani zuwa da mujib yayi mutane goggon yana tuntubar ta game da komawar su gondo ta kara da cewa kun ga goggo ko aure zai yi ai ba nan zan aka matar ba dole gamba zan kai ta tunda kan nake aiki shi yasa nake son mu fara komawa in ya so maganar aure sai ku biyo baya in ba haka ba gogo ai jama'ar gari sai su zage ni a ce na yi gida ban saka matata ɗan uwata ba sai da zan yi aure sannan zan ce ta koma gwagwara ta da baki ta ce zagi jama'a an da ba ta zage ka ba kai na kake shayin zagi jama'a nan ni da ka gani da zagi yana tsiro da yanzu ta fita mini ma da ta bana shayin kowa da ka ga ta same ni kawai dai zan ba ka tare dama an ina bakin cikin a ce wannan ka ta fara gidan mace ɗaya zallan zal za ta ci za ta zauna a cikin ta ba abokiyar zama ba ɗan bare bare ga an ciki bai yi ba amma yanzu tun da ka amince za ka ƙara aure to ni ka gama min komai ka faranta min rai yanzu zan yi waya in ce da wa Hajiya Harira ta so sanin bikin ɗan lelanta domin na zo fa bikin sai eh, sauran tarar fashin gogoye ce a'a kada fa ki mata ta yanzu dan abin ba na gaggawa bane ni ba komai a asali gaggawa aiki ce ɗan ne tunda dai na ce zan yi aikin ne shi kan majibu ya faɗi zai aure ta ne don gogo ta saka masa mara ya yi fitsari su kuma tare a gidansu in ya so daga baya ya san zalla zalla da ya zalla wa auren yana shiga ɗakin su ya ce rumuni da yana juyi da ita yana kirkasar dariya tace na yana wannan ya ka murna ne haka har sai ya mutsamin ɗan hanji sauke ne shiri nake ji ko dole ta kasa ya zauna sannan ya fara da cewa gobe fa ta amince duk sun da muka ga mu koma gidan mu na gangi Allah muna ta ƙara yi sannan ta zauna tace yace tace za mu koma yace lokacin koma tana gurin mu shine nake son mu shawara lokacin da ya dace idan sun san na rawa sa kayan falo na da bedroom ina yace rage bata an sa kayan gadon da kujerun ki ba tace ai na ga maka akwai balance din da zan ba ki to in amso da ma na bari ne ko an sa ranar tarewa sai mu je in Ya yace na ne balance din ya rage na ta manta tace dubu dari biyu ne ya rage yace okay gobe sai mu zo Gombe mu Sukan mu duk da wani shige shige yi su cikin satin nan sati na sama So mu tare ranar asabar kasan wata kenan sai Allah ya kai mu lokacin na gode da kulawarsa a gare ni da irin gabanin da kake da ni Allah ya tsara buki ya tsare mu kai nace ni ma ina godiya da ɗawainiyar da kike yi da ni da kulawar da kike bani Allah ya ba mu cikin so da ƙaunar juna Ya ba mu abin da muke nema duniya da lahira wannan kalmar ta ta ƙarshe ne yasa ta fara hawaye ya kai hannunsa ya ta hawayen yake tuni abin kuka kuma sai ajiyar zuciya take a kullum ina roƙon Allah da ya bani haihuwa dan duk abin da zan yi maka kai farin ciki ba zai ka farin ciki in haifa maka ɗaya ba domin shi ne sun kudaniya a gare mu sannan in huta da gurin da ake mini na rashin haihuwa in fara da kangin da na shiga dan na ji an farka dole ke ka ƙara aure da ni har yau ban haihu ba sai shekaru hudu da auren mu ta ci gaba da taron hawaye da ke ambaliya a kuskuta mudir ya ce to na zan ga miki ki tsira damuwar rashin haihuwa a ranki kin taba jin nayi miki gorin baki haihu ba ta kai ya ci gaba ko an taba canza miki wani yanayi na mu'amalar mu ne nan ma jiki da kai ya yace to ki kwanta da hankalinki tunda mun je asibiti sun duba ki sun duba ni sun tabbatar mana duk dukkan mu lafiya kalau muke lokaci ne kawai da yi ba da za mu haihu idan lokaci yayi za mu ganta ɗauke da ciki Sai. wallahi ko ce ce suka ce daga gare ki matsalar take ba za ki haihu ba dan zana da ki har kasar rayuwar mu balle sun ce mahaifar ki lafiya kalau take to me zai dame ki duk wanda zai yi miki gobe, ba ki haihu ba ki kale shi tunda ba shi ba baki ba Allah ne zai baki ni za ku fara kufanci kuma insha Allah za ku haifa min ƴaƴa masu albarka haka ya ci gaba da rayuwar cinta a sai da ga ta sami nutsuwa sun ci gaba da sayen su na komawa sabon su a Gombe ta gari suka ga Gombe a gidan mamani na suka sauka ɗan biyu a gidan duk mai yana gidan duk suna nan falo har da mama Amina su ga yi wa fara ɗan dole suka hau ihun murna suka rungume ta jin tare da mijinta take ne suka Sadiq da suna daga alam a gidan Muniba da Majid suka yi sallar azhar suka ta abinci sannan yi suka yi masa rakiya wurin dauko kwanin sassin ya za ta zabar mai kyau mama ta ce za ku je ku tantar masa ra'ayi wanda muka zaba masa na zamani ne mai kyau idan kuka zabo wanda ya wuce kuɗin wanda ta zaba ba cika kuɗin sai ka ne murnar ranar da za mu je da ba tunda ba ku san zafin kuɗi ba sai ita gurin gadon to kai yan biyan sun yaba sosai ga gadon da su maman suka dauka tun farko su ba mu kemudian apa? yasa ba a canza ba kujeru ma an nuna musu sun zaɓi masu asalin kyau wace akwai sabon kayan wuta sai wace su shiga su duba yace ta zaɓi abin da take so sun tsaya ta zaɓen TV na bongo wato plasma sai hon siyasa. duk na kamfani ɗaya da firij. da duk freezer da gas kuka. da sauran kayayyakin girke-girken kitchen dama sun shiga ban siyasa da kuɗi masu yawa da yake ganin za su iske su siyayya daga nan sai ya suka wuce sabon gidan da ke anguwan Buhari ce mata ta dauko musu kaya ma ta kamfanin furnitures din ne tana biye da su har gidan an tsarin gidan mu duk yayi sosai falon sa ne a gaban gidan mai dauke da ɗakin bacci babba da bayi da wani karamin ɗaki shi ma na bacci ne sanan za ka iya shiga cikin gidan mai dauke da flat gida biyu iri ɗaya haka gogo ta ce ai na muniba da na matar da ta kara nan gaba muniba ta zana da wannan tsari amma shi mu ya kwanta mata da hankali cewa yin ginin ba su ne auren sa ba ya zo zamar masa dole ne ya yi gidan da ta ce don ya faranta masa rai a zauna lafiya amma shi ma ba magana ƙara aure a tsarin a yanzu a wancan lokacin da zai fara ginin kenan sai wannan tunanin amma sai ga shi yanzu ta sami galaba a kansa har ya amsa mata cewa zai ƙara aure sai a ganin sa zai iya sasantar da magana bai sani ba a sai gwaggon ta ɗau magana da muhimmanci har ta labarta wa Aliyu ya sata kuma fara shirya yadda bikin na nasu zai kasance ba tare da mijin din ya sani ba har da sirrin su na koye wanda sai nan gaba Ya su fallasa sannan ga ɗakin gwaggwa a gidan babban ɗaki ne guda ɗaya da uwar ɗaki ke bayi a ciki ko da ta dole a tunda masa ɗakin ta daban duk lokacin da ta zo gombe a nan za ta sauka ba ɗakin baki da aka yi ba tunda ita ba bakuwa ba ce idan ta ga dama ma nan za ta dawo da zama ga baki ɗaya ta gani inda mai koranta ita da gidan ɗanta da ta kawo wahalar daukan cikinsa ta haifa tare na abinta Ta ita su don ganin rayuwarsa ta inganta yayin ilimi har ya samu aiki sannan a ce wani ya more shi ba ita ba wannan ma ƙarya ne a cewarsa ita dai muni ba idan gunguna waɗannan surutan suru ke yi don ta san da iyayenta take yi saboda yanda yake wa iyayen nata hidima in banda abun gogo karin ta cewa. in banda abun gogo karin ta cewa babban su kuma surutansa ita kuma inna ko ba sarakuta ai matar babban ce dan ya ce ta babban sa ai zan yi mata ita ma ina har da sanin ya kamata to balle yana auren ɗarka ai ta gama masa komai shi mutum har ba ya san ya nuna masa wani abin arziki ya ce zai kai gidan su ba inda za ta hau korafi ko kuma ta ce sai ya siyo kwatan kwatan abin da ya siyo a kai wa hajiya harira har ita ma ta farsa ce kuma aminiyar uwarsa dole ya yi mata idan yana son taɓo gwaggon sai ya ce in ban da abin su gogo wata kusan aika su gaban wata muni dofa zulum mu daya baban ta sarki na ne kuma bafana in na ta sarki ta ce kuma in na ta ita ba su ba wata ta fa annin su shi nan ha ba wa na wuta gogo ta saka muni ba a cikin za ta hau kanka da sabbi in kana da mutunci ya ta ko ta irin ce za ta zama uwa a gare ka balle tana shirin wanke iyarta ta baka har ko ta uta wani a gurinka da ga ma walima kuma aka shirya da komawar su sabon gida wanda za a gudanar a kan gidan na Gombe ilahirin an fada abokan arziki dukkan saliharsa a bangaren goggo har da aminiyar ta Hajiya Halima ta je Gombe nan ta kwana ma tare da goggo ta da ba idan ta abinci ta kuma ƙoƙarin kokarin mujibu saboda wannan saboda wannan tseren gida da ya gina ya rata tabbatar da cewa lallai ba ƙananan kuɗi ba bane mujibu ɗin yayi da har yi tsara wannan tsalallen gida dan irin kayan alatun da ya zuba a ɗakin sa da na muniban ya sa hajiya harira ta sa alwasi ko ana ha maza ha mata ko ta halin yaya wasu ban ta shigo gidan ne ita ma ta shiga cikin daula a dama da ita balle idan ta shigo da kafar dama ta sami zazzaga ɗaya sun ga tsaya gida ya zama mata, su fanta ma yadda suke so komawar su dukku da kwana biyu ne ajiya ya ta zo gidan gogowar ne akan wani sirri da suka kulla tun a nan gombe tana riban gero a tsakar gida ta ce awu an yaba? ba tana nan da na zo. za mu tafi da wuri da kada mu tadda layin mutane ta ce idan kika na nan gallan kawai zan wanke a kan nika na yi gudun kada in tafi Ban bayar ma mu dabe a kan. kin san yanzu gidan ni kadai ce ba ni da mace miki ya dauke a barka na tana nan wannan duk aikin ta ne kin ga dauka da daina yin hamun tun da ya ce ki daina kuma mu zuba Allah ta miki kuma yana miki yanzu ke nema a duniya Sun sami da ne miki da bi ko miki biyayya kuma wajen wajen in mun san ko ma zan yi in gaura ina ta kan arzikin haihuwa tunda ta yi masa rana ce, lallai kam haihuwa mai daɗi shi sa nake so sa yadda yake bauta mini shi a ce ba su da mai yi masa a dole in tashi tsaye in ga yara aure ko da zan kauce hanya ne in ya so na tuba daga baya amma ina zan yarda na ɗan da na kallafa rai a kansa a ce ba su da ƴaƴa sannan mace ta kalo ne ya mini ba su da wani katabus ya san a faɗi aibinsa a inda a yi ne mu zuba ni da uwarsa yake kafafa? fasa na ga irin nawa da wasu nasu wallahi sai ta guda a gidan ta bar ladanta azza hayya ta ce kin ki ta so mata su ai da za su za ake bugun karfi kuma da sanyin safiya ake kama fara Zan sa kamar su samu to mu a tafi Kowa kwana za mu ƙara. sai a ga wanda zai sa kai sun fito da dukku suka shiga motar go. a can wani tsara da ke kaltungon ne za su je wajen wani boka ita hajiya harira ce ta san shi ne ta ce su je don ya yi masa aiki a kawo kan mujibu auren su ban da wuri-wuri ya dole jarran su sun sauka a kaltungo suka nemi masin. da zai kai su can ƙauyen kuma cikin daji boka duk dubu yake sunan bokan kenan idan aka samu masu masun. za su kai ka ɗari biyar biyar Sabida sun ce hanyar babu kyau da yake sanin fasuwa ne ba su isa jama'a sosai ba shi yasa ba su gare ba aka ce su shigo har ya hanya ya ta wa boka sun dubu bayanin komai da abin da suke so a yi musu boka sai da dariyar mugunta yake ha ha ha an sauti ne inda haɓa aure ne mukan raba aure cikin inda ke kai balle haɗawa inda zai bi umarninmu ba miskila to zai ga aiki babu tangarda sai ai wani koko sama yayi sirkulle daga saman ɗakin sai ga wasu kwalaban turare daga saman ɗakin sun faɗo cikin kokon guda biyu har gaggon suka firgita yau da rusa da ya saba yake kada ku tsorata sai makone daga aljani tsankau uban تردده ya ce a ba ku buƙatar ku ta riga ta biya an yi aure an gama har ma ya ce ai muku bishara da samun haihuwa a wannan aure abinda zai biyo baya kuma sai a hankali za ku ji ya mika wa hajiya harira ban guda biyu ya ce ai ki farar ki ba ta bakar sai ka fara karbar ta ba gogo bakar kwarbar? sannan ya soma kora musu bayani kamar haka <laughs> ranar da kika tabbatar ɗanki zai zo gurinki sai ki yayyafa turaren nan a ɗakinki ki zuba a inda kika sanya na zama to da ya zo ya sa su kancin turaren duk abin da kika yi masa umarni yayi shi zai yi babu makawa ya ƙara bayanin sa yana duban goggo sannan ya koma da bayanansa kan hajiya hajiya ko kuma na dawo gare ki dan za ki ba turaren ta sa a jikinta duk ranar da kika tabbata zan zo gurinta idan har ya sa ki kamshi صنفرا كرارا سو أيكم غما يا غما النافا kusani matarka da iyayenta suna tsaye akan yarsu da addu'o'i saboda haka sai mun haɗa kai mun yi musu tsawatai in ba haka ba ya ku dinga tabbata تكانيتنا والوريوا لقيد أيتم يا جابايا سيك برجيو أساس الشاب الشري لا فاتن تنغاني سيكتشي مغاني يكي ودم مغانا أوريتا تاسو سوكات أي سو أي والشاب أي shi don yana son matarsa sosai yana jin maganarta ba ya ranta ya ɓaci sai an dage sosai suka tashi suka ba shi dubu ashirin sai kuma sun dawo za su sake kawo wasu kudin na sabon aiki sun dawo duku da murna tare da dokin ganin zuwan mujibu garin domin samun nasarar aikin su tana da nasaba ne da zuwan mujibin duku an ga samun tsaikon zuwan su garin saboda yanayin aikinsa. sa har sai da ya sake sati hudu sannan ya zo ta aikata abin da boka dubu ya ce ta aikata kuma Allah ya yi mata talala da nasara don kuwa tana yi masa umarnin auren soyayya ba now. ya amsa magana har ya ƙara da cewa ni da ma wai gogo ba na umarnin umarni su bane so nake in kammala shi ne na kuma na kammala ya ta kike ganin ya dace a yi bikin gogo tara murna ta sake yi masa wani umarnin dan ta ya tabbatar da aikin boka dubu take na mu sawara. amma ya kamata ka je yanzu ku gana da suwai ba ku fahimci juna tunda ku ne za ku gana da juna ba mu ba ko ta mamu mu yi muku sai mu musu yake zan je yanzu masha Allah kowa bai tsaya ya sa a gidan goggon ba tana ci gidan Hajiya Habiba nan suka umarnin mahaifiyarsa tana fita goggoton saurin kiran waya Hajiya ta tace mata Amina alhibrin ki tace ko sahiba ya ɗauko garin ne ce ai na ga miki yau zai zo to har ya zo mun gama komai bukata ta jiya gashi nan ma na tura su gurin soyayyar sai ki azuma kafin isowa ta ki aiwatar da umarnin tsindugu dan kada a sami muskila mu ga targarka Hajiya ya zaran gwada mashuriyar guda a wayar. Na tura kunnan gogo ya ce dole take godiya ta kamata ga uzugu. Wa iya billahi kasancewa a ce godiya ta tabbata da Allah. A tunanin su dubu ne ya biya musu bukata. Nan ko ba haka yake ba. Ko da yake duk wanda Allah ya batar da shi, ba mai iya shirye da shi. Ta tura cewa ko bukatar mu ta da ya zo su a tsada magana aure sun san ba za ka ga lokaci ba tunda tsallon wuya su aikin da zai dinga sanyi ko da har ai abin wuta wuta ko take hakan ya yi daidai ko daidai su ku yi shiri ta kaɗa waya kuma ban na kwanta da ta gado hajiya ya ta samu da ta ce ko kuma da ta gani sanyo ga mutumin nan zuwa gidan nan yau bukatar mu za ta biya aikin buƙatun da mun yi wannan mata ta riga ta zama musulka sai ubangiji Allah ya shirye ta to ba ta miƙe tare da duka tsalle ta mamanta cike da murna ta ce mutum ne ta kansa sai gidan nan ya tace ni mama maza ki ga ki da fara nan dan kuntarin nan da na ga miki ki maza ki sa ta ya ce kulliya mai sunan kulliya sai ba ta san ta kawo da turaren nan ta gumbuda a jikinta ita kan da soyayya ban ɗaukan turaren ya bi hada ne ta irin turaren nan ne na ɗan bori mai hawa kai in banda suna neman cin galaba akan mujibu da babu abin da zai sa ta sau wannan turaren da ya kusan ya su harasuwa gama sa turaren ya yi daidai da jin da tsayuwar mota a kofar gidansu hakan ya ba su tabbacin majid ya son kenan wani yaro ya samu a kofar gidan ya ce ka shiga gawa wa hajiya ga majid ya zo yaro yana gaya mata Ta ce ya je ya gaya mata ya shigo a fara ya yi sallama ya sami hajiyan a zaune da rasina suka gaisa ta tambaye shi aiki da mutanen Ya ce duk lafiya lau sun yi shiru na ɗan sakonni sannan yace gurin suwai ba na zo kana nan ko hajiya ce. eh kana ciki ta kwala wa suwai ban kira ta fito kana rungwada sabida ya kallo dukan har da Allah da za a dinke da suwai bar ba to mai sauraro ta dai mu ji bane na zo gidan hajiya har ya gurin suwai ba inda ya bi umarnin mahaifiyarsa ya zo domin ya ga suwai ba ko kuma in ce <clears throat> inda ya bi umarnin mahaifiyarsa ya zo domin ya ga suwai ba su zanta a lokacin lissafin nan mai suna wata kusa suna yan tsawon da jibirin nake cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.